Yo soy un pobre paria, minero soy, con mi azadón y mi pala nací. Y un día gris, sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar a la mina fui. Cargar 16 ton y descargar, es tu misión viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo, descansarás ya. Ya desde que apunta el sol me debo al control y soy para el capataz un número más. Mi nombre es inquietud y es preocupación, pero suelen llamarme Polea John. Cargar sixteen tons y descargar es tu misión vieja, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás cuando hecho polvo descansarás ya. fue tu vida negra y dura, pobre John. Tal vez dirán los que verán mi funeral. Y el jefe dirá, fue un valiente corazón luchando hasta el final. Cargar sixteen tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrá Cuando hecho polvo, descansarás ya. If you see me coming, better step aside. Love a man din, love a man dine. One piece of iron, the other one steel. If the right one gonna get you, then the left one will. You lost 16 tons. What did you get? Another day older and deeper on that. St. Peter, not so call me, cause I can go. Oh. soul. To the company store where the Lord, where the